لا علیک نگران نباش قصه نخور کم من مصیبت کانت بدایتها لا علیک انا اعرف چه بسیار مصیبت هایی که آغازش این بود تو قمت نباشه من بلدم